Buenas noches, eh? benvinguts, començarem amb un àudio. Hola Ángel, eh, voy a contar mi, historia. Primero que todo me llamo Adrián Alonso Valencia Bolívar y quiero que esa historia la escriban y la pongan en nombre mío como proyecto Chiquitico, yo cuando chiquitico sufrí mucho y quiero contar eso a mi nieto. Cuando yo estaba chiquitico, mi papá murió. Yo fui creciendo con mi abuelita y mi mamá. Y cuando ya tenía cuatro años de nacimiento mi mamá me abandonó. Eh, que con mi abuelita, que con mi abuelita yo fui creciendo, ya me, me voy apoyando. Hasta que un día murió mi abuelito y yo quedé en la calle. Me tiré al vicio, a las drogas y... ¿Qué Sacó cosas así. Por la calle. De mi mayor. Sí, en el centro. hasta que un día decidí cambiar y una conmigo, pequeño tosoye. por lo menos ahora mismo. Debes terminar el proceso y ayudar a los compañeros con tus risas. Más adelante. No me prometas nada que no vaya a cumplir, Calimán. Me gustaría saber que sigues aquí. Me gustaría saber a dónde te irás cuando acabe el proceso. Para cumplir mi promesa necesitaré saber que sigues vivo. Anóteme, Santiago. como nit. senda está manera una mica dura, un llibre que com ara explicaré doncs, està basat en, en fets reals sempre m'agrada dir que això que, que, que he escrit és una novel·la que és el que se'm dona bé escriure, ficció que passa aquesta vegada sí que he fet una novel·la a través a, a base d'uns relats reals n'heu pogut escoltar un, després n'escoltarem un altre i us explicaré com, com va funcionar tot de fet, però la ficció, aquesta part que jo he dit diem que a, a part dels relats reals hi ha una part de ficció i una part de novel·la té molt a veure amb això que hem, que hem sentit ara amb la, amb la veu del Xavi Saiz que és aquest adopte mecalimani que és, és les, les paraules que em va dir un nano d'aquests que no us explicaré on vaig conèixer i aquesta és la que, el que va motivar realment tota l'estructura que té aquesta novel·la, que sempre m'agrada dir que és una novel·la de relats, basada en relats reals, però que és una novel·la que és Calimán en Jericó. Mm. Jo que pillar que estarem més còmodes. Xavi, vinga. <laughs> eh, moltes vegades es diu que, que o sigui, costa dir d'on surten els llibres o d'on surt la primera idea de fer, de fer un llibre, de fer una novel·la en el cas d'aquesta que avui que us agraeixo molt que sigueu tots aquí doncs parlarem una mica que és aquesta el Calimán Jericó que ha publicat l'editorial Bambú aquesta realment té un origen molt clar i que no té cap dificultat per entendre-ho i, i veureu com em va, com em va impressionar l'any 2011 a través d'una fundació que es diu Fundació Jordi Serra i Fabra, que és un escriptor molt conegut de literatura juvenil, aquest senyor ens va convidar a l'il·lustrador Ignasi Blanc, que està aquí, avui també, i a mi, a fer un viatge a, a Bogotà i a Medellín, i allà ens van, diguem, programar moltes visites culturals, visitar escoles, visitar mm, biblioteques, llibreries, etc etc. Són uns programes que fan aquesta fundació que ho fan cada any i vull dir que tenen molta tradició. L'any que vam anar nosaltres, el 2011, una de les activitats que ens vam preparar va ser anar un dia a Jericó, que és una ciutat que està al sud-est de Medellín, a uns 150 quilòmetres, a la qual hi havia una fundació, que es diu la Fundació Faro, a la qual hi ha nanos que han tret dels carrers, sobretot de Medellín i també d'altres ciutats de Colòmbia, nanos que han tret del carrer i que segueix allà un procés, ells en deien el proceso, una mica de reinserció. O sigui, nanos, parlem de nanos de 12 a 18 anys, que eren els que vam conèixer nosaltres, n'hi havia una trentena, una quarantena, i els han tret directament dels carrers, eren nanos, com hem sentit aquí el testimoni del primer, doncs nanos que, deixats de la mà de Déu, sense família, eh, que han entrat en una espiral de violència, de droga, d'abusos sexuals, etc etc. i feien aquest procés de reinserció no en una presó, tampoc era una escola era un lloc molt modest molt modest, hi havia uns monitors que són els que diguem programaven el seu dia en el qual els feien sentir responsables ells mateixos de les seves, vi de les seves vides i dels seus companys i estava molt, conceptualment estava ben muntat jo penso els monitors eren antics eh, gent que havia estat allà com a personatge per reinserir, com a nen i llavors s'hi havien quedat i havien fet cursos i havien passat a ser els monitors. Això passava a Faro. Nosaltres ens hi vam portar a Jericó i vam passar una jornada, un sol dia, això també m'agrada molt dir-ho, al matí, al vespre, només un dia, però, amb aquests nanos. La persona que ens va fer de contacte de la Fundació Jordi Sierra i Fabra, justament aquí a Faro, va ser una noia que es diu Consuelo Marín. La Consuelo és pedagoga, és, també és experta en foment de la lectura, i aquesta noia el que fa és que anava cada setmana, o cada 15 dies, no me'n recordo, feia un viatge amb autobús, que ja explica que és, que és una experiència muy, muy ridícula, en autobús des de Medellín a Jericó, eh, aquí 150 quilòmetres no és 150 quilòmetres amb una autopista d'aquí, sinó molt diferent, i anava cada 15 dies i feia amb aquests nanos un taller els ensenyava moltes vegades a llegir a comprendre el que llegien i també després els feia diguem, intentar explicar les seves històries mm, un, un cop doncs, havien entès una mica que llegir no només era llegir les lletres sinó que també tenia un sentit tot allò que, que llegien i que podien explicar uh, i vam anar amb l'Ignasi havíem fet un llibre junts que es deia Petites històries dels globus fa uns anys en el qual una de les històries, un d'aquells relats, parlava d'un nen de Colòmbia, justament un nen de Medellín. Ni un ni l'altre hi havíem estat mai a Medellín, però va ser bo anar-hi i llegir-los en aquells nanos d'allà un conte sobre Medellín. Això els hi va agradar moltíssim. Ara sí, Abel, si podríem posar que passessin les, algunes fotos, dic tot això també ara us ho passo, us ho ensenyo amb imatges, està en el pen el que posa Medellín. Eh, aquí és amb l'Ignasi havíem començat, veus? Sí, sí, sí, sí. Havíem començat aquí l'explicació, ja veureu que després jo de seguida començo, agafar el llibre per llegir-los-ho, aquests són els nens, i eh, els va agradar molt la història que els, que, els, que els vaig explicar, perquè una història sobre un nano més o menys de la seva mateixa edat de Medellín, i ells em van dir, el primer van també nosotros tenim moltes històries per a contar. Jo pensava, clar, jo entenc que esteu, és a dir, sé d'on veniu i sé que esteu fent aquí, per tant, les vostres històries segur que han de ser molt fortes. I em va dir que m'agradaria explicar-los el que passa que mm, en aquell moment no hi havia temps. Això és el que vam fer. Eh, una de les activitats, a part de jo llegir les meves històries, l'altra activitat era eh, l'Ignasi Blanc, que és il·lustrador. Això és el pati de la Fundació, és un pati cobert, i ja, ja veureu que hi hi ha unes columnes que aguanten la taulada, llavors el que vam fer amb l'Ignasi va ser decorar totes les columnes ara suposo que sortirà alguna foto que es veurà surten diverses fotos eh, l'Ignasi, eh, no sé, aquest eh, ho vas ajudar a dibuixar, ells t'ajudaven a tu i llavors ells van pintar van pintar tots els tots això. dir, una part del matí la vam ocupar en aquesta part més plàstica diguem. i aleshores el d'explicar les històries eh, a mi em va cridar molt atenció, m'hauria agradat molt sentir-les però no hi havia temps físic aquella mateix vespre hi havíem de marxar i es portàvem a un altre lloc mira aquí estan, aquí l'Ignasi està fent els dibuixos Aleshores, jo amb aquesta noia, amb la Consuelo Marín, vaig pensar, ostres, si tu em poguessis fer de contacte amb els nanos i et poguessin explicar a tu les històries, vam pensar primer, el, el que estaria millor és que ells poguessin escriure-les. La Consuelo ho va intentar i era impossible. Llavors diu, mm, escribir no sale. Dic, ostres, i què podríem fer? Diu, i si te les gravo? Doncs el que va fer aquesta noia, i li agraeixo molt, li agraeixo molt el llibre, i l'he utilitzada com a personatge, el personatge Consuelo Marín, ara suposo que en algun moment sortirà, <clears throat> la Consuelo el que va fer va ser gravar-me, és a dir, en els nanos que van voler explicar la seva història, gravar-me-les perquè jo les escoltés. Me va enviar un CD i després me va enviar diversos àudios en format MP3 per internet. Jo vaig llegir totes aquelles històries i els hi vaig prometre abans de marxar. Si jo conozco sus històries, a mi me gustaría mucho escribirlas. Ay, por favor, háganos un libro sobre estas historias y tal i queremos saber, això ho diuen tots els nanos en els àudios, diuen, no, eh, si va publicar aquesta història, que salga mi nombres i mis apellidos. Vull dir que era molt important per ells identificar-se amb allò que explicaven i que un escriptor ho posés en un llibre. I jo vaig tenir clar que sí, que si a mi m'arribaven aquelles històries, jo faria una novel·la sobre les seves històries. Em van arribar aquestes històries, eh, com us dic. I aleshores, quan vaig tenir-ho davant, dic, vale, <clears throat> i ara com, com ho monto jo això? Què faig? històries de cada, de cada, de cada episodi que m'estan explicant eh, eh, podeu imaginar-vos de quina mena d'històries són hem escoltat només una molt senzilla però vull dir, les, els, eh, drogues tant consum com venda com abusos sexuals o de violència tema de mort de la família o sigui, normalment els pares no hi són mai ni els avis, no hi ha ningú eh, o sigui, hi ha la cosa, una tortura, eh, que després llegirem una de les històries que té a veure amb la tortura. Eh, assassinat, o sigui, una de les històries, que m'estimo més no, no, que no l'escolteu, perquè més tampoc l'àudio aquí no se sent massa bé, no? però jo l'he intentat anovelar en el llibre, una història d'assassinat, o sigui, un nen que va matar a, a un altre, no? I què sentiste? Un vèrtigo, no? Repeteix totes les vegades, un vèrtigo. Val, totes aquestes històries molt dures, jo les tenia, però aleshores el que dèiem al principi em necessitava una, necessitava una idea per muntar-les per com fer-ho jo això que sóc jo com a escriptor que vaig allà i explico la meva experiència d'allà però com us deia al principi <clears throat> jo em considero un autor de ficció a mi m'agrada escriure ficció quan, quan llegeixo un text eh, m'agrada que, que tot i saber que potser m'estan explicant alguna cosa de veritat m'ho expliquin d'una manera de mentida eh? o sigui, es faci servir la ficció i se'n va despertar, se'n va obrir la llumeta justament amb aquesta frase que he llegit abans del, del el Xavi, ah. que la van dir al marxar. Quan marxàvem, te recordes, van reunir tots, fan unes rotllanes de comiat que diuen ells, sempre que algú marxa d'allà, fan una rotllana a tots els nanos i aleshores exposen què senten davant la, la, la, la marxa quan aquesta gent se'n va. I en aquesta rotllana un dels nens va dir això, adopte-me, Calimán. A veure, va dir Calimán, que és una cosa que jo no sabia què era, no sé, m'ho va dir, va ser Calimán, Caliman, un hombre de Cali, pero yo, saben que yo vengo de Barcelona. No vaig entendre y la palabra me ¿no? que era com quiero estar con usted, o sea, quiero que, que se me lleve de aquí. I això, aquesta, aquesta frase, l'adopte-me Calimán, és la que vaig anar donant voltes i és la que va donar peu a aquesta història. O sigui, aquesta història, <clears throat> si la llegiu, veureu que l'excusa que tinc per fer entrar un personatge que es diu Santiago, adopte-me Santiago, aquest personatge que es diu Santiago, que és de Barcelona, per arribar aquí, en aquesta fundació, és la recerca d'un nano al qual uns amics seus volen adoptar. Eh? Vull dir, el fet de que aquests nanos necessitessin algú, una, una, una empara emocional, vaig pensar que era lligava molt bé amb tot això. Una, una persona que no sigui ell, perquè ell diguem, està al marge, però uns amics seus han conegut un nano a Medellín i han pensat si es podés fer alguna gestió per intentar-lo adoptar des de Barcelona. Aleshores, ja tot això s'explica en el llibre, hi ha un procés i al final aquest nano acaba estant aquí. El tenen a Faro fent aquest procés i ell, aprofitant un viatge que fa a Colòmbia, el va visitar i va veure si tot està bé, si, si aquest nano està controlat, si hi ha esperances de que vulgui anar a viure amb la família de Barcelona i tal. I és la manera que fa que el meu personatge, aquest Santiago, entri en contacte amb aquests nanos dels quals explico totes les històries. Aquesta és la gènesi i és el, és, és el llibre realment és això. Eh? És, o sigui, és el fet d'una persona que ve d'un altre món i entra en aquest món d'aquests nanos i se n'adona que potser ha vingut buscant-ne un però escolta les històries de tots eh? és a dir, tots li van explicant diguem, la seva vivència i se n'adona que mm, què farà de salvar-ne un? O sigui, per què servirà exactament? Si fins i tot el que hi va buscant no és, diguem, no, no és el més el, més, el que té més empatia, ni és el més simpàtic, ni és el més carinyós. N'hi ha d'altres que es mostra molt més carinyós amb ells, li expliquen vivències molt exagerades de les seves vides, i ell pensa, ostres, què, què significa salvar-ne un? No? Vull dir que potser els hauríem de salvar tots, però és impossible. Mm? Llavors, aquesta riquesa del personatge, compartint la vida amb ells, és, és el que tracta aquesta novel·la. Em feia molta gràcia que vaig voler triar un personatge, una mica com el meu cas, també vull dir, i realment el Santiago i jo som bastant alter ego, eh, volia que aquest, aquesta persona, aquest personatge, tingués en, el seu, en la seva vida a Barcelona, tingués relació amb nanos d'aquesta edat d'alguna manera havia pensat que és un professor alguna cosa així. Al final l'editora em va donar la idea, vaig pensar, ostres, però això és bona idea. Que era, és, és un professor, eh, és, és, és un exjugador de bàsquet, la meva mare sempre em havia dit, tu has de jugar a bàsquet, que és molt alt, i sempre he odiat el bàsquet. Però mai m'havia agradat. Però és la primera vegada que escric sobre un professor de bàsquet. Un professor de bàsquet que té una relació amb els nanos, a, a Barcelona, dona classes de bàsquet, havia estat professional i ara no, i aleshores però entrena nanos joves. Això és una mica també la sensació que, que, que vaig tenir jo al CEIA. O sigui, jo sóc profe, eh, he estat profe durant molts anys, tracto amb nanos d'aquestes edats. Llavors, la gran diferència el, el parlar amb aquests de Jericó era pensar, ostres, jo que estic o he estat durant molts anys envoltats de nanos amb els seus problemes, els seus dubtes, les seves preocupacions, resulta que no tenen res a veure amb aquestes que estic escoltant ara. O sigui, sí, són nanos iguals, tenen la mateixa edat, però és un món completament diferent. Això em va frepar molt. Eh? Jo penso que això ho he traslladat també en el personatge del Santiago, que també doncs, ell té contacte diari amb una sèrie de nanos, però que no tenen res a veure amb aquests i això, doncs, això és el que... Una de les motivacions va ser això, que el personatge fos d'aquesta mena. Una altra cosa que volia dir, el Calimán, perquè això sí que vaig pensar, què és el Calimán? Això ho vaig esbrinar allà. Calimán, que també em va molt bé per la història, Calimán és un personatge de còmic, és un superheroi llatinoamericà. Jo no sabia que existia. L'he portat perquè veieu el format. Això és Calimán, no, està, és dir, no, no, eh, no accentuen el títol, però l'interior sí. És sigui, l'imant s'accentua com una paraula aguda, vull dir que sempre és, eh, la man és la síl·laba forta, és calimant, no és caliman, <clears throat> i el calimant és aquest heroi que va vestit una mica eh, com un superheroi però com oriental, en el sentit que sembla una mica de les mil i una noches, vestit de blanc, amb un turbant, porta una capa, i doncs, és el superheroi dels nanos llatinoamericans de moltes generacions. És un personatge que es va crear a Mèxic, o sigui, el seu autor és mexicà, que passa que a Xile, a Colòmbia, a Bolívia, tots coneixen el, el Calimán i saben qui és i l'han llegit molt. Aquell nen em va dir, adopte-me Calimán. I jo pensava, ostres, adopte-me superhéroe. Això ja, ja... Quan vaig saber que realment volia dir això, ostres, que fort, quina visió que tenen de mi, no? d'una persona que arriba de fora, un dia d'estar amb ells. O sigui, ells m'ho van dir, els de la Fundació La Consuelo m'ho van dir, és, això, això que heu vingut a fer amb l'Ignasi és molt important. Per vosaltres només ha suposat un dia, diu, però per ells és molt important. Jo i l'Ignasi estarà d'acord amb mi també, quan vam acabar l'experiència, quan vam marxar aquell vespre, eh, jo vaig haver de donar les gràcies. O sigui, realment, jo vaig estar molt agraït d'haver viscut aquella experiència amb ells, molt agraït. Va ser un regal que em van fer realment, que em va fer la, la vida molt, molt important i una manera d'aquest agraïment, de donar-li forma, com vaig prometre als nanos, és escrivint el Calimán en Jericó. Una mica l'explicació de per què està escrit en castellà. Està escrit per això. A mi m'agradava, sempre pensava en ells, en què ells podran llegir de primera mà i directament aquella història escrita en la llengua que ells parlen. Un altre factor que hi havia era que també, pel, quan ja el vaig tenir que ho en castellà, pensant en ells, pensant que era un regal per ells, eh, en els diàlegs vaig aprofitar, a més sentint els àudios, com, com he sentit mil vegades, com ells ho expliquen, vaig aprofitar el deix, les variants, diguem, de l'espanyol que es parla a Colòmbia. Això també, diguem, enriqueix una mica els personatges, quan els sents parlar d'aquella manera tan directa. Una traducció al català, per exemple, que es va plantejar, era suprimir tot això. O sigui, jo no vaig veure'm capaç de com passar aquell, aquell, aquelles variants a, a una llengua que no era la que ells parlaven. Hm? I al final vam, vam desestimar-ho. Vull dir, però si el, el Calimán està en castellà és per això, per un regal en els nanos, perquè ho poguessin llegir directament de primera mà i segona per mantenir aquest, aquest, aquest deix colombià. Amb ah, el Xavi hem pensat eh, com, com llegir, quina història, quina història podríem llegir, que ah, totes són molt crues, Eh? Hi, ha, hi ha gent que sé que aquí ja, que ja l'ha llegit i és així, és, realment. Són històries molt dures, però també a mi us he de reconèixer que és la meva primera novel·la que em sorprèn que té un punt poètic que és difícil, jo trobo, de, de trobar en els meus textos. O sigui, com l'humor és una cosa que surt sovint, eh, atrapar l'atenció del lector també és una cosa que se'm dona molt bé perquè és molta cosa per juvenil i és una arma fonamental per atrapar l'actor La part aquesta mm, poètica eh, no havia aparegut pràcticament mai. I aquest llibre, i els que heu llegit suposo que ja estareu d'acord, té un punt poètic que no tenen els altres llibres Uh, hi ha les paraules que jo he sentit dels nanos en els seus això. Hi ha la, la, la figura de la Consuelo. La Consuelo, aquesta noia, que és la que em vaig, vaig parlar més, tenia realment una manera de parlar molt curiosa. És dir, parlava d'una manera mm, com jo què sé, es podria dir màgica o eh, un adjectiu no m'agrada, però, però sí que escoltant-la deies, ostres, com dius les coses. Incisadora. Ho he intentat encisadora, super incisadora, i ho he intentat traslladar al seu personatge, parla d'aquesta manera, i, i això, potser això, la veu dels nanos, la veu de la Consuelo, el contrast entre la situació que jo vaig viure allà i la duresa de les vides d'aquells nanos, jo crec que això també va, va accentuar aquest punt poètic. Um, potser podria dir-ho com... O sigui, el, el, el que vaig viure allà només 24 hores, menys de 24 hores, va ser com molt transcendent ens ha tocat ara fa poc viure una experiència eh, d'hospital no? Un, una persona molt propera que ha estat malalta eh, et passes 3 dies a la Vall d'Hebron i és com si haguessis entrat en una dimensió i no sortiràs mai d'allà no? és a dir, són experiències realment que, que eh, diguem, estiren el concepte de temps i fan que el visquis d'una altra manera aquell dia ja va ser una mica així o sigui, el dia que vam passar a Jericó era com si el temps hagués, hagués comptat d'una altra manera i això fa que tot el que vaig viure allà, tot el que vam viure allà, té un punt de transcendència que les coses el, quotidianes de la vida, en el dia a dia, no, no és així. Mm? Jo suposo que això també ha fet que, que, que aquesta emoció com universal que sents d'alguna manera s'hagi traduït en aquesta manera tan, tan poètica de parlar. Amb el Xavi vam estar pensant quin, eh, quin fragment podíem llegir. N'hem triat un que és dur, però ja et dic, la majoria són així de durs, però jo penso que també hi ha aquest, no, aquesta cosa d'aquest punt de tendresa al costat de la, de, de la, de la violència i de la, de la, de, de la negró més, més, més dura d'aquestes vides pensem sempre que estem parlant de nanos o sigui, totes aquestes experiències les han viscut gent molt jove i hi ha un valor, a més a més, que això m'ho has dit un dia, Xavi, hi ha un valor documental, tant en les històries com en els personatges, que también a mi m'estranya que hagi de esta manera, no? però, però, però, però, però hi Yo Jo crec que amb això que llegiràs ara si t'enganxa... ho podrem veure. Ja escoltem una mica el <laughs> tu. Ese es Hernán Darío. Lleva unos meses con nosotros, pero a veces necesita aislarse y dejar de convivir con los demás por unas horas. Nosotros... ¿Em sentiu bé? Sí. Nosotros se lo respetamos. Él siempre dice que lo que vivió le dejó un hueco muy grande en el corazón. Cuando se queda solo es porque ese hueco se agiganta y lo atemoriza. Con 13 años le dio un arrebato y se echó a la calle. Le tentaron un grupo de paracos de la comuna y él se dejó seducir. Los grupos armados tientan siempre a los chicos que se tiran al vicio. Son presas fáciles. Por lo visto, el chaval vivió unas experiencias muy salvajes con ellos, hasta que no pudo más y se negó a participar en detenciones de combos de otros barrios. Es lo que hacen, pillan a sus oponentes y los torturan hasta matarlos. Así de cruel. Hablamos de niños, Santiago, niños los torturadores y niños las víctimas. Hernán se echó atrás y le culparon de beta saber qué, de miedoso, de cobarde, de cómplice de la policía, en ese mundo no se necesitan grandes razones para ir contra uno. Estaban los tres amarrados a tres postes. Uno había perdido el conocimiento. La piedra que el jefe le había lanzado le dio de lleno en la frente. Un impacto brutal y certero. El chico tendría 14 años y lucía una horrenda cicatriz en la cara. Ahora la sangre que la herida le había causado en la frente se derramaba tan espesa que ni la cicatriz se le veía. El segundo estaba muerto. Los disparos del jefe y sus guardianes le habían llenado el cuerpo de agujeros por los que se le escapó la vida. Con la cabeza abatida sobre el pecho, las cuerdas con las que lo habían amarrado al poste eran las que sujetaban su peso muerto. Se quedó con las piernas en una fea posición, como si estuviera bailando breakdance. El tercero era el que estaba asustado. Nunca antes en mi vida había visto una expresión más aterrorizada. La mordaza le impedía gritar. De no haberla tenido silenciándole la boca, sus gritos habrían estremecido a todo el vecindario. Por encima de la mordaza, pues, dos ojos tan abiertos y moviéndose tan frenéticos que pensé que se le saldrían de las órbitas. Ese niño tenía mi edad. Llevaba el pelo muy corto, mal cortado y sucio. Llevaba una camiseta de la Selección Nacional de Fútbol de Colombia. Estaba empapada en sudor. Igual de empapados estaban sus jeans, pero no de sudor, sino de orines. El tercer niño había sido testigo de lo que les ocurrió a sus dos compañeros testigo de las pedradas al primero, testigo de los disparos al segundo. Ahora era su turno. El jefe se acercó a él para reírse de su cara de pánico. Le dijo que ese era el castigo, primero mirar y después sufrir. También le advirtió que era feo eso de mearse encima y los demás se carcajearon. El jefe llevaba el torso desnudo, fibrosos, musculados, pecho y antebrazos estaban repletos de macabros tatuajes. También lucía uno en la cara. Llevaba unos pantalones militares y botas de correas desgastadas y llenas de barro. De repente se volvió hacia nosotros, hacia su ejército de niños parias, y nos dijo que eso era lo que les ocurría a los que no estaban con él que eso que le iba a hacer al tercero de los niños era el precio de la guerra. Dijo, achicando los ojos, que era lo que costaba la venganza. Y entonces su lugarteniente salió del cobertizo con la motosierra en la mano. No pude controlarme y me escabullí del grupo. Primero lo hice disimuladamente, andando hacia atrás poco a poco sin poder apartar los ojos del terrible espectáculo de la tortura. Luego, cuando ya delante de mí solo había la muralla de espaldas de los que miraban, eché a correr hacia la casa. Ninguna de las chicas me preguntó a dónde iba. Salí a la calle y sin dejar de correr subí hasta una de las lomas. Cuando no pude más me eché a llorar sentado entre la maleza y los desperdicios. Unos metros por encima de mi cabeza, incansables, iban pasando las cabinas del metrocable, el único medio de transporte público para acceder a nuestra comuna. Las cabinas iban vacías. Pocos pasajeros se arriesgaban a subir hasta allí y los que lo hacían no bajaban en ninguna estación, sino que se quedaban dentro de las cabinas y regresaban a Medellín, porque solo habían subido a ver el barrio degradado desde arriba. Pasó una hora, no podía quitarme de la cabeza las imágenes de los niños amarrados a los postes. Los tres iban a morir o ya estaban muertos. Era el precio de la guerra, como había dicho el jefe. Yo sabía que no debería haberlo visto, que ese no era mi sitio y que debía huir. Pero era consciente de que las palabras del jefe también iban dirigidas a nosotros, a su ejército. El precio de la traición era la muerte, el sufrimiento primero y la muerte después. Y mi intención de escaparme y huir de ellos desde su punto de vista era una traición igual de terrible que la de los pelaos torturados. ¿Qué tenía que hacer? ¿A dónde tenía que ir? El jefe pregunta por ti, quiere saber por qué te has ido. Me mareé solamente, me sentó mal ver la sangre, pues. Ya no te vas a marear más, pues, ya hemos tirado los cuerpos se los deben de estar comiendo los gallinazos. ¿Qué pasó? Pues, Hernandito, te asustaste. Vos sabes que no me gustan los miedicas. Me impresionó la sangre. Ah, fue eso, la sangre. Vos sos aprensivo, pirobo. Sí, desde niño. Tampoco me gustan los aprensivos, Hernandito, ni los cobardes, ni los miedicas, ni los aprensivos, ni los traidores. Yo no soy ningún traidor. Me gustan los valientes, pues, los valientes, los guerreros, los bravos. Todos los demás no los quiero conmigo. Todos los demás no van a estar bajo mi protección y tutela. Los demás son pinches mierda que mejor están muerticos en el cementerio. Bajé la cabeza porque no supe qué decir. Yo no era un traidor. Tal vez sí un miedica o un cobarde. En realidad, Solo era un niño de 13 años que no quería ver cómo asesinaban y torturaban a estos niños. La policía anda curiosa, Hernandito, anda siguiéndome el rastro como un sabueso, pues no serás tu amiguito de la policía. No serás pues confidente o infiltrado. Pues claro que no. No me interrumpas. Jamás en tu vida vuelvas a interrumpirme, hijo de puta, gonorrea. Te lo advierto, Hernandito. Voy a tenerte vigilado. No me gustan los maricas aprensivos ni los cobardes. Pero menos me gustan todavía los infiltrados de la policía. Piensa que si descubro algo que no me gusta, vas a terminar peor que los pelados de esta tarde. ¿Me oíste? La ley de Lampa es así, me contó Fabio, sentados a la mesa en faro y terminando de comer. Si decides irte, eso significa irte del todo. Hernán es consciente de que jamás volverá a pisar su barrio, porque si lo hace lo matarán. Él sabe muchas cosas. Tienen mucha información sobre ese combo de paracos y eso es peligroso. Esa ley no vence ni prescribe. El día que vuelva será hombre muerto. Entonces se fue y salvó el pellejo. Por ahora. Estuvo unos ocho días solo en las calles del centro. Se tiró al vicio más de lo que hacía antes hasta que consiguió que la policía lo detuviera. Cuando no pudo más de, hambre y de miedo, se dejó atrapar. Estuvo en diagnóstico y lo mandaron para acá. Él siempre dice que es muy perseverante y que conseguirá sus objetivos. Yo siempre le digo que el primero debe ser salir de ese hueco tan hondo que a menudo le perfora el corazón y lo deja aislado del resto del mundo. Mm. Bé, doncs <laughs> això és una mica el, el, el, no? el relat, aquests, els testimonis de tots els episodis jo els vaig sentir heu de ser que en sentiu una estona més un i el que passa que després jo els vaig recrear o sigui, el testimoni que és en format entrevista doncs són més breus i jo evidentment com a escriptor hi poso tota la parafernàlia m'imagino un lloc recreo escenes que no hi són en, el, en, el, en, els, en, els, en els àudios. Hi ha un noi que, que m'explica que per un, també traficava amb objectes i tal, van, el van enganxar, el van posar a la presó un diagnòstic com diuen ells, i llavors eh, ell confiava que la seva mare aniria a rescatar-lo, és l'únic amb el qual he seguit en contacte a través de Facebook, és un nano molt especial, molt diferent, surt aquí les imatges i aquí en el, en el, al final del llibre hi ha unes fotos d'aquestes que us estic passant i aquest posa el nom perquè és l'únic que em va dir, és dir que, que sé que pot, podem dir qui era i, i és un nano que estava allà per un motiu especial, diguem, no, és ben bé, no era ben bé com els altres, aquest era, parlava molt bé, era un nano molt culte, tenia estudis, i aquest em va dir això, que la seva, ell esperava des de diagnòstic quina és la seva mare, i la seva mare li diria, demanaria a la policia que ella es feia càrrec i que, se, que, que, que el treia, no? que lo liberava. Llavors ell em, em va dir que va acabar quedant fascinat esperant amb, amb candeletes quina és la seva mare eh, a treure'l d'allà i la seva mare hi va anar i va dir que ella no el volia treure d'allà que ella es negava eh, el, el que tenia davant no el reconeixia com el seu fill pel que, pel que estava fent a la seva vida i que ella era conscient que per ell li convenia doncs, passar un procés com el qual li, li anaven a, a fer a Faro Mm, llavors, aquesta, eh, jo no, ell no m'ho va dir això, no sé com va anar aquesta entrevista, jo l'he recreada, no? O nanos que, que m'expliquen que atracaven, no? robaven mòbils i robaven diners per, per poder comprar droga, jo, mm, no està explicat com ho feien. Evidentment jo també recreo aquesta escena d'un robatori, o etc etc. Vull dir que les que, exemple, les que sí que no he intentat no tocar, les d'abusos sexuals, eh, és més o menys com, com, com ho expliquen ells, la de l'assassinat, també, també és com ho expliquen ells, i aquesta és la manera. Jo no sé quina funció, sempre m'ho pregunto, no? quina funció ha de tenir realment un escriptor? Quina funció social? Jo penso que, que, que la que podem admetre és aquesta, jo sé fer això, crec que més o menys ho puc fer més o menys bé, explicar històries, i el fet de simplement que les històries d'aquests nanos arribin a, a gent d'aquí i que coneguin aquesta realitat doncs aquesta és la meva com modesta col·laboració. Eh? Vull dir que no vull anar ni mirar més enllà. Simplement a mi allò em va impressionar, la vivència en si em va impressionar, em van impressionar les històries dels nanos i jo he volgut que aquestes històries doncs, les llegiu la gent que esteu aquí, que no viviu aquella societat, que no viviu aquella violència, que no viviu aquell desempart però que, que, que sapigueu que, doncs, que això també existeix i que salvar-los d'alguna manera, com, com fa finalment el Santiago de Calimán, salvar-los d'alguna manera doncs, segurament és una cosa tan positiva com la que jo hagi pogut fer escrivint aquesta història. Us passo més un moment més perquè que el sé que està jo tan dolent però només així ja ho deixem així s'ha de... Es que a fa gràcia que escolteu a la Consuelo. En aquesta sí que surt la Bueno, estamos hoy en Faro Jericó, vamos a hablar con Jonathan Escano. Con Jonathan y Jonathan le va a contar una historia, Ángel. Jonathan te va a contar una historia para que sigamos con el proyecto de hacer la libro como quedamos contigo. Eh, primero Jonathan, saluda por favor a Ángel. Eh, pues, muy buenos días Ángel. Muchas gracias por el apoyo, pues, por comandarnos las, los, separadores. los separadores y muchas gracias. Bueno, Ángel, entonces Jonathan va a contar una historia. Eh, Jonathan, ¿cuántos años tenés? 15. Jonathan tiene 15 años para contar una historia. Pues, es como una historia de, de felicidad y tristeza a la vez, porque porque es caminando por las calles, pues caminando por las calles de, de Puerto Berrío, vendiendo droga, eh, dañándole la vida a los demás, porque le estaba dañando la vida a los demás, entonces es como un día, me parece que un jueves o un viernes, estábamos nosotros vendiendo en la casa cuando llegó una patrulla, llegó una patrulla y nos iban a coger y yo me tiré por los techos de las demás de las demás casas y me le volé cuando los días. Llegué yo a, Medellín a seguir con lo mismo y seguir con lo mismo vendiendo pues droga. Y me cogieron, me llevaron a un lugar de paro y un día me encontré en Faro me encontré en Faro, ya cambié mi vida, pues, ya cambió mucho lo que era que, llegué a Faro. Y sí, me me agradecido porque en el momento que me cogieron, pensé que iba a ser como se dice, una chanda pues como estar encerrado, pero hoy en día me, doy cuenta que recuperé mi familia, recuperé muchas cosas. Y contanos de esa casa, Puerto del Río es clima caliente, ¿cierto? Clima caliente. Junto a río. junto eh, a Magdalena. ¿Y vivías con quién era? Con mi tía. ¿Y, ¿Y, cómo se vende la droga? Contar un poquito de... No, eso... ¿Qué ¿Qué sí, eso consiste en que, en que uno, pues ya como ya todos los, los viciosos saben dónde la venden, entonces ellos van, tocan, y uno mira que no es la policía, y no le echa. Ya, explica más o Bueno, hola Ángel. Eh, ahorita vamos a hablar con Víctor Manuel. Bueno, Ángel, Víctor Manuel no estaba la vez en que tú estuviste aquí con Ignacio. Víctor Manuel llegó hace apenas a esta sede de Faro, ¿hace cuánto? Hace nueve días. Sí, hace nueve días. Incluso yo no había vuelto porque yo había estado en festivo que fue la semana pasada, lunes contar Víctor Manuel lo que hicimos, está animado y él te quiere contar historias, aunque le da un poquito de vergüenza que porque las historias de él todas son muy malas. Y yo ya le estaba explicando que, pero que son historias. Entonces Víctor Manuel te quiere contar su historia. ¿Cuántos años tenés Víctor Manuel? Dos añitos apenas. <coughs> ¿Y qué historia que se te ocurre de tu vida para contar? De, de plana a, a ah, de plaga en ángeles. Eh, ¿Cómo le describimos que es ser plaga? Muy travieso. necio, que se mete en enredos, que se complica la vida. Eso es ser plaga. Bueno, mi historia es que cuando yo era pequeñito, yo, yo me, me iba y, le hacía plaga le hacía travesura a los niños de la escuela. Y y entonces hasta que no me echaron, bueno, me echaron a otro y el otro, ahí sí fue que me puse y, le, y lo que un animal en la silla de la profesora y ahí sí me mandaban para rectoría y en rectoría pues ya, ya, me, ya me hicieron, me dijeron que no me iban a volver a recibir y entonces, entonces yo, estaba estudiando en, en una escuela de bienestar familiar y allá peleado en Mu, en Medellín. Yo estoy acá porque me cogieron también en la calle, vendiendo droga, mucha cosa. Vendiendo droga y qué tanta droga vendía en el día. ¿Te iba bien o no? Sí. ¿Cuánta plata hacía? Creo que 50, 60 mil pesos. Algo así como unos 60 eh, mil pesos son como unos 20 euros, Ángel. Eh, pero esos 60 mil eran para ti o eran para quien te daba la droga? Para el quien me daba la droga y él me pagaba. ¿Cuánto te pagaban a ti? Él me pagaba, sí, me pagaban 40. 40 mil al día, de esos 60. No, de otra plata. Por eso, pero te, quedaban 40 a ti. ¿Y vos qué hacías con la plata? Pagaba hotel. Ah, ¿o no vivías en tu casa? Yo, yo, me junto a la calle porque mamá, mamá era muy gritona, muy grosera ah, te tengo que echar un cuento que llama Mamá Chillona, que es así. Ah, olvidar, y cómo es vivir en un hotel de esos del centro. Ángel, en el centro de Medellín hay unos hoteles, ¿cierto? Donde uno paga pieza por día. Y es como la pieza. Es una pieza con cama, baño, televisor, parabólica y muchas cosas. ¿Y vos pagabas esa pieza por mí vos solo o alguien más o más gente? Yo solo. No se tan varias personas para dormir y no te daba miedo. Y no te, no te atracaron a vos, no te hicieron cosas. ¡Wow! Que te fue bien. Ah, entonces pagabas hotel y vivías ahí y ponías en la calle. Y ya vivías bien entonces haciendo lo que hacías. ¿Y cómo te cogieron? Me cogieron, me, me los policías, me recusaron, me cogieron. Me cogieron la droga y me llevaron para por, por lo institución, por pasó paso, y ya después, ya, eh, después me trasladaron para acá. ¿Cuánto es que te cogieron? pues, desde de ahí acá hace dos semanas. Ah, o sea, recién te cogieron. Sí. Oh, ¿Y, eso, ¿Y vos estás consumiendo? No. Qué milagro. Casi todo el que vende consume. Yo no consumía porque no me gustaba eso. No te gusta eso. Licor tampoco sacó Ay, este muchacho es un hombre serio, quien lo vea. Y Ángel, mira, te lo escribo, tiene unas pecas hermosas, una nariz chiquitica y unos ojos con unas pestañas largas como la de los terneros más bonitas <laughs> y una risa. ¿Sabes a quién se me parece? A Tom Sawyer. No sé si vos lo leíste, pero te pareces a Tom Sawyer, un plaga de una novela norteamericana. Bueno, ¿algo más? Eh, ¿quieres que si Ángel recrea tu historia ponga tu nombre? Sí, entonces vuelve a repetir tu nombre completo y dale un saludo a Ángel. Víctor Manuel Cárdenas Correa, y no, no lo ha conocido, me gustaría conocerlo. Cuando vuelva. Bueno, ahora. Vale. <clears throat> la primera vez us dic en sèrio, aparte de a part de la i de l'Ignari, sent estas grabaciones. perquè no, no havia sentit ningú i que vols que els restreneus sentint aquestes històries al·lucinants. Doncs us agraeixo molt que, que hagueu vingut i que us pugui atrapar la lectura del Caliman com l'experiència em va atrapar-me. Gràcies per tot. Si ells ja saben que s'ha publicat el llibre, sí, si ja el, ja el sí, tenen... Sí, doncs- jo, jo ja, ja l'hem enviat a la Fundació ah, de, sí. del Jordi, li he enviat ja en el nano aquest en el, en el Naum que és un dels nanos aquests d'aquí i després el tenen també els, la Consuelo el Fabio, els que estaven allà els que van. que em va quedar preguntant això a la Isla Ràdio. Ah, sí, doncs, sí, tots doncs aquests ja, ja tenen. Eh, vaig rebre un mail del, del director de la Fundació a Medellín, que t'agradaria molt que hi pogués tornar, que pogués presentar el llibre allà. Avui la Nati també m'ha passat una cosa d'un club de lectura que hi ha a Barcelona a Medellín, que no sabia, que no m'ho havia explicat, també és una cosa que miraré. I jo penso que l'editorial Bambú, <clears throat> que treballa normalment per joves, també doncs, la pot, evidentment, eh, és un llibre com molt interessant de llegir també per el que deia abans, no? els joves d'aquí que viu una experiència molt diferent dels joves d'allà. No? la meva tia m'ha dit, aquest llibre s'ho llegia per tot, tots els instituts, és veritat, no? I que està fet d'una manera que, que és per tothom, però que sí que un, un, jove hi pot treure molt profit. Doncs merci per ser aquí.